بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستئينه ونستغفره ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل لا ومن يدلل فلا هادي لا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له wa ashadu an na muhammadan abduhu wa rasulu sallallahu ta'ala alaihi wa ra'arihi wa ashabihi wa manta bi abun bi isanin ilayen wadde amma ba ni wa rahmatullahi wa barakatu kamar yadda aka saba a rana da lokaci irin na yau muna haɗuwa a wannan masallaci mai albarka don mu ƙara tunatar da mu al'amuran da suka shafi addininmu na musulunci muna karanta littafin al'adabul mufrat wallafar abu abdullahi muhammad ibn ismail al-bukhari rahimahullahu ta'ala littafi ne wanda ya tattaro hadisai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda suke karantar da mu na dubba irin na addinin musulunci da kyawun ɗabi'u da kuma tsoratar da mu daga munanan ɗabi'u idan ba manta ba har yanzu muna karatu a ladubban da suka shafi addu'o'i abin shayi bayanin cewa addu'a ta kasu kashi biyu akwai du'a'un matsala akwai kuma du'a'un ibadat ta du'a'un matsala ne inda mai addu'a zai roƙi allah wani wata'ala biyan waɗansu buƙatu na shi su kuma du'a'un ibadat addu'a ce amma ta ibada shi ne inda mutum zai yi amfani da waɗansu kalmomi na yabo ga allah ko na istighfari ko na tahilala ko tasbihi duk ana ce musu addu'a yasa za mu ga imamun bukari yana cakuɗa su a cikin babukansa a wannan littafi to a yau insha Allah ta'ala za mu tashi a babin da zai yi magana a kan salatin annabi sallallahu alaihi wasallam a mun tsaya ƙarshen hadisi na 642 da haka yau insha Allah ta'ala za mu tashi a kan hadisi na 643 قال المسنف رحمه الله ta'ala babu. babu salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam imam bukhari ya ce wannan babi zai karantar da mu salati ga annabi salati ala nabi ga annabi sallallahu alaihi wasallam kinan salati ga annabi yana daga cikin nau'ukan addu'a inda ake ce ma ibada ibadat eh, salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ubangiji ta'ala ya yi umarni da ayyuka manzan Allah salati bayan ya bayyana mana cewa shi kansa ɗin ma yana ma Manzon Allah salati inna Allah wa mala'ikatu yusalluna 'alan nabiy Allah da mala'ikunsa suna salati ga annabi ya ayyuhal na amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman ya ku masu imani kuma ku yi salati ga annabin nan sallallahu alaihi wasallama ku yi sallama gare shi a ƙarƙashin wannan ayar aka shar'anta yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam to a cikin babin za mu ji wani abu na falalar salatin nan za mu ji wani abu na siffar yadda ake salati sigar salatin yanar kila za mu ji wani abu wanda zai bayyana mana wurin da aka mata a yi wannan salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam malam ya ce haddasa yahya ibn suleiman قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني Amru. ibn al-haris an darraj anna hu, an abi sa'id al-khudri an annabi sallallahu alaihi sallam qala ayyuma rajulun muslimun lam yakun indahu sadaqatun falyaqul fi du'aihi salli ala muhammadin abdika wa rasulika وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فإنها له زكاة wannan hadisin isnadinsa yana tukewa ga abu sa'id al-kudiri sahabi manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam yake cewa ayyuma rajulun musulmin duk wani mutum musulmi duk wani mutum musulmi lam yakun hu sadakatu wanda ya zamanto a wurinsa babu dukiyar da zai yi sadaka sadakatun bi ma'ala malun kunu fihi sadakatun. ba dukiyar da zai yi sadaka fal ya ya ce fi du'a'ihi a cikin addu'arsa Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika ce ka yi ya Allah ka yi salati ga annabi Muhammad bawanka manzanka wa salli ala mu'minina sannan ka yi salati ga muminai maza wal mu'minati da muminai mata wal muslimina da musulmai maza wal muslimati da musulmai mata fa inna halahu zakatun idan yi haka to wannan za su zama abin sadaka a wurinsa shi ne zakatun za su zama zakka a wurinsa wannan hadisun hadisi ne mai rauni hadisi ne mai rauni domin a cikin isnadin hadisin akwai darraj ibn sam'an zaga darraj ya ce haddasa na yahya ibn suleiman kala haddasa ni ibn wahabin kala ni amru ibn al-haris sai ce an darraj to shi wannan darraj din shine darraj ibn sam'an darraj ibnu sam'an wa huwa saduqun shi mutum ne mai gaskiya ba a tuma su da yiwo manzon Allah ƙarya ba a taba kama shi da ƙarya ba amma wa fi ruwayatihi an abil haifam idan yayo ruwaya daga abul haifam to da ifin ruwaya tana da rauni kamar yadda ya zo a littafin at mun gane ba kowane hadisin sani mai rauni ba in ya ɗauko hadisi daga makarantar wannan eh, eh, malaminsa haifan wanda anan daga wurinsa ya roƙo to hadisin sa irin wannan lokacin yana zama hadisi mai rauni don haka wannan hadisin muhammad nasiru dina albani rahimullahu ta'ala ya raunana shi a da'iful adabin mufran nashi ya ci hadisi ne wanda yake yana da rauni saboda wannan rawi wanda muka ambata a sama da haka yin salati ga annabi da wannan sigar allahumma salli ala muhammadin abdika wa rasulika wa salli ala almu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimati bai tabbata daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba qala bukari. حدثنا محمد ابن العلاء قال حدثنا إسحاق ابن سليمان عن سعيد ابن عبد الرحمن مولى سعيد ابن العاص قال حدثنا حنزلة ابن علي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال اللهم صل على محمد wa ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ali ibrahim wa barik ala muhammadin wa ala muhammadin kama barakta ala ibrahim wa ali ibrahim wa Raham ala muhammadin wa ala muhammadin kama ta Rahamta ala ibrahim wa ali ibrahim shahidtu lahu yawmal qiyamati bishahada wa shafa'atu lahu hadisin mu na gaba hadisi na biyu a cikin wannan babi yana tukewa zuwa ga sayyida abu huraira sayyida abu huraira ya karbo daga annabi ma'aiki yace ce man kala duk wanda yace ce allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin ya Allah ka yi salati ga annabi muhammadu wa ala ali muhammad da alayen muhammadu ya yayan gidan muhammadu bai baiti kenan kama sallaita ala ibrahim kamar yadda kai salatin nan ga annabi ibrahim wa ali ibrahim da yan gidan ibrahim wa barik ala muhammadin ya Allah ka yi albarka ga muhammad wa ala ali muhammadin da yan gidan muhammadu kama sallaita ala ibrahim wa ali ibrahim wa kuma barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahim wa ali ibrahim sai ya ce wata raham ala muhammadin ka yi rahama ga muhammadu wa ala ali muhammadin da kuma 'yan gidan annabi muhammadu kama rahamta ala ibrahim wa ali ibrahim kama yadda ka yi rahama ga annabi ibrahim da 'yan gidansa to wanda ya faɗi haka shahid Tulahu yau malkiyama, Manza Allah ce ni ne shedar ranar alkiyama ya yi, zan masa shaida wa shafa'atu Tulahu sannan kuma zan cece shi wannan hadisin shi ma hadisi ne da ifi a wajen malaman hadisi saboda me ya zama hadisi da ifi saboda a cikin isnadinsa akwai sa'id ibn abdurrahman al’umawu an ka duba cikin isnadin ya ce haddasa na abu nu'aimin قال حدثنا سلماء حدثنا محمد ابن علاء حدثنا إسحاق ابن سليمان عن سعيد ابن عبد الرحمن مولى سعيد ابن العاص shi wannan shi wannan marwacin sa'id ibn abdurrahman malamai suka ce yana da rauni mai da imamun nisa ya fada ya ce laisa bil kawai yana da rauni baya da ƙarfi ta fuskar ruwaya wannan ya sanya muhammad Nasiru nasiruddin albani rahimullahu ta'ala ya rauna da hadisin shi ma a cikin da'iful adabin mufrad nashi don haka yi mu manzan allah salati da wannan sigar shi ma bai inganta daga bakin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ba mun gani ƙara al-bukhari haddasa abu nu'aimin ƙara haddasa na salamatu ibn wardan ƙara samiyutu anasan wa malik ibn aus ibn al-haddafan annan nabiya sallallahu alaihi wasallama kharaja ya tabarrazu falam yajid ahadan yatba'uhu fa kharaja umar fattaba'ahu bi fakharatin aw midharatin fawajadahu sajidan fi misrabin fatanaha fajalasa wara'ahu hatta rafa'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallama ra'asahu faƙala a hasanta ya umar hina wajatta nisa jidan na haitu anni inna jibrila ja'ani faƙala man salla alaika wahidatan sallallahu alaihi ashirin wa rafa alahu ashirin darajatin wannan hadisin isnadinsa yana cikewa zuwa ga anas ko wa malik ibn aus ibn al-hadafan kamar yadda ya fada ko kala samitu anasa wa malik ibn aus ibn al-hadasan marwata biyu ne a cikin sahabbai ta ce ya juyo hadisin daga anas anas da malik nan sai kuma malik ibn aus ibn hadasan shi ma sahabi ne to sun ba da labarin cewa annan nabiya sallallahu alaihi wasallama kharaja ya tabarrasu wata rana ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya fita dan ya zagaya kun san da babu irin kewaye haka a cikin gidaje. bayan gari ake fita don mutum ya ji zai zagaya ku sai ya ɗauki abin ruwa sai ya fita bayan gari daga baya ne aka fara yin toilet a cikin gidaje to suka ce wata rana manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya fita don ya zagaya to da ya fita din nan falam ya ji ahadan ya uku sai bai samu wani wanda zai bi shi domin galibi idan zai fita to hakan samu wani sai bi shi don ya rike masa abin ruwa sannan ya bi shi don zai sanya shi wani aiki ya sanya shi to da ya fito manzan allah bai samu wani wanda zai bi shi ba sai kawai ya fita shi kadai ana nan sai ga sai na umar ya zo da ya ji labarin manzan allah ya fita shi kuma sai ya bi shi shi ne ce fakara da umar fatta a sai umar ya fita ya bi manzan allah bi fakaratin awu miɗa haratin ya bi shi da fakara bi fakaratin fakara shi ne al'ina a mazubin ruwa wanda aka yi da ƙasa wadda aka ƙona mun gani kamar mi za mu ce kamar kasko ana irin dan karamin dan ya suna wannan abu wanda ake alwala da shi na ƙasa a kasko ake ce a kowannan abu da za a gani dan karami haka a a ba ko wani mazubin ruwa ba na ƙasa ana zuba ruwa ana alwala cikinsa kasko ake ce ne to ana ɗauka kasko sai babba wanda ake jin wuta da shi na? Eh, wasu wannan dan ƙaramin shi ma kasko ake sai na ji eh, shi wannan dan ƙaramin kasko ake sai ne eh mai kama da tulu dan ƙarami wanda ake yin alwala da shi na? to shi nan to arar to ya abin da ya gada abin da nake nufi ko to irin wannan shi ake ce da abin da aka yi da yunɓu ya bushe ko ƙila ma har aka gasa shi ana ce mashi fakaratu to sai umar ya fita da irin wannan mazubin ruwa ko ko cewa ya fita da midahara midahara kuma shine abin tsarki ko ma wani iri da abin da ake zuba ruwa a fita a za a yi tsarki to ana ce mashi haka fawaje da husa jidan manzan Allah da ya bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai yana fita ko waje da husa jidan sai umar ya samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sajidan ya yi sujada fi misrabin a misrab misrab <clears throat> waɗansu suka ce a ɗarik shi ne a ɗarik ana ce mata misrab shi ne irin hanya ɗin kan hanya yana tafiya sai ga manzan Allah a kan hanyar da ya bi din sai gan shi ya faɗi ya yi sujjara bai kauce ba a akan hanya misraf an ce mashi abin gaɗi kenan waɗansu kuma suka ce misraf kamar rami haka sannan ya samu wani rami sai ya shiga ciki sai ya yi sujjada to da umar ya zo ya gan shi a wannan halin sai bai ce masa komai bai yi magana ba fatanaha fajalasa abu sai ya ja da baya shi sai na umar sai ya samu wuri shi ma sai ya zauna mun gane da ya zauna abu a bayansa hatta rafa annabi sallallahu alaihi wasallama ra'asu zuwa can sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dago kansa da ya dago kansa sai ya ce ahsanta ya umar ya ce umar ka kyauta ka kyauta umar hina wajatta nisa jidan da ka zo ka iske ni ina sujjada na haita anni sai ka koma baya ka zauna baka zo ka yi man magana ba ko wani abu sai ka zauna ka saurare to ka yi daidai da kai haka sai yake ba shi labarin cewa inna jibril da ya faru ka gana ya sujada inna mala'ika jibril ne ja a ni ya zo da ya zo man faƙaɗa sai ya ce man salla alaika wahida duk wanda ya maka salati ɗaya annabi sallallahu alaihi ashirin to allah mai girma da duka zai mai salati goma warafa alahu ashirar darajatin sannan kuma za a daga darajar shi sau goma wanda ya salati ma annabi daya allah zai mai salati goma sannan allah zai daga darajar shi sau goma kaga wannan yana nuna ne yana nuna falalar salati ga annabi muhammad gina albani rahimullahu ta'ala a littafinsa mai suna sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam من التكبير إلى التس... من التكبير إلى التسليم كأنك تراها yake cewa aula ma kila fi ma'anar salata ala nabi sallallahu alaihi wasallama qaulu abin aliya me in an ce sa Allah yayi salati ya ke nufi ya salatin Allah yake an ce in kai wa manzon Allah salati daya afon ma'anar salati ala nabi in ka ce me ma'anar salati ga annabi in aka ce allah ya wa annabi salati ne ake nufi in aka ce mala'aku sun wa annabi salati ne ake nufi kai in ka yi salatin don kaga a salatin ka ai cewa kake allahumma masalli ala muhammadin ya allah ka yi salati ga annabi muhammad to me wannan salatin sai albani ya ce malamai sun yi maganganu da yawa sai ce amma mafi kyawun zance shine fassara wani malami ana ce mashi abul aliya abul aliya abinda ya ce salatun lahi ala nabiyihi fana'uhu alaihi wata azimu idan aka ce salatin Allah da annabi to ana nufin yaban Allah da zai wa annabi da kuma girmama shi shi ne salatin shi ne Allah ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yabe shi ya girmama al'amarinsa wa salatul mala'ika wa gairihim alaihi salatin mala'ika ga annabi da kuma wanda ba mala'ika ba kamar mutane da aljannu duk in zasu su salati ga annabi su kuma ɗalabu zalika minallahi ta'ala suna nema wa manzon Allah wannan yaban na Allah da girmamawa da haka in ka ce allahumma salli ala muhammadin kamar abin da kake cewa ya allah ina roƙonka ka yabi manzan allah sallallahu alaihi wasallam ka girmama shi haka bana albani ya faɗa mun gane cuse ce wal muradu ɗalabu ziyada la ɗalabin asli sala nan kuma in ka ce allah musalla ala muhammadin ya allah ka yi salati ƙari take ne don na ya riga ya yi ya riga ya yi kana nufin ya yi ƙarin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam wadda hul hafiz filfati ibn hajjirin askalani ma ya kawo wannan maganar a fatil bari warar da alƙaunin mashu ibn hajjirin da ya kawo wannan maganar ta abu aliya sai ya yi wata magana mashahuriya raddi mai maganar annas salatar rabbi ar rahma akwai wata magana wadda take cewa salatin Allah ga manzon Allah shine rahama ko fassara dalika ibn al-qayyim al-jawziya fi jala'ul afham bima la mazida alayhi faraji sannan ibn al-qayyim al-jawziya a jala'ul afham yayi cikakken bayani akan salatin annabi da salatin da Allah ke masa da salatin da mala'iku suke masa da salatin da mu mutane da aljannu muke masa to ma yin kana son ƙarin bayani kana ya koma cikin wannan littafi na ibn ya yi bayani sosai mun gane to aka ce idan kai salati ga annabi Allah zai maka sannan kuma za a daga darajarka kaga wannan yana nuna farar salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa min thamarati salatin lahi ta'ala ala ibadihi ikhrajuhum min az-zulumati ila an-nur to idan Allah ya maka salati kai in kayo annabi salati aka ce Allah mai girma da daukaka man salla alaika wahidatin sallallahu alaihi asharar kai ɗaya kai wa annabi nawa Allah zai maka goma to kai da aka yi ma goma me ake nufi ko me wace fa'ida za ka samu in Allah ya maka salati shi ne malamai suka ce daga cikin fa'idar salatin Allah ga yin masa salatin nan yana fitar da shi daga cikin dubbai ilan nuri zuwa ga haske kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa kuwan da biyu salli alaiku wa mala'ikatuhu ne yi kurijakun mina zulumati ilan nuri ya ka wani yana daga cikin fa'idar da kai kanka za ka iya samu a lokacin da kai wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama salati ke kenan wannan yana nuna mana yi wa manzan Allah salati kamar yadda ya zo a faidul kadir min ajallil a'mal wa ashrafil azkar yi wa annabi salati yana daga cikin manyan ayyuka na ibada Sana'i yana daga cikin mafi ɗaukakuwar ainihin zikirori wanda suna ta tabbatar mun gane wa fihi fa'idatu rifqatul ulama was salihin sannan a cikin wannan hadisin za mu yi fahimtar rufka kasancewa tare da malamai da salihan bayi a gama zala in zai fita bai fita shi kadai sai an samu wani sun bi shi to wannan yana nuna cewa mutum ya matse ma mutanen kirki da salihan bayi sai ya dinga samun fa'ida da sauransu a wata ruwaya a wata ruwaya manzan Allah cewa innahu tani malakun wani mala'ika ya zo Wani wannan ruwaya ta cikin adabul mufrad da muka karanta ta nuna mala'ika jibril ne faqala sai ya ce ya muhammad a mayar bika ana rabuka azza wa jalla ya yaqul innahu la salli alayka ahadin min ummatika illa sallaitu alayhi ashran ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه ashirin kada bala mala'ika ce musu ya aliya kai muhammad za ka yarda ko ka yarda ubangijinka allah mai girma da daukaka duwanda ya maka salati daya ya mai salati goma duwanda ya ma sallama daya ya mai sallama goma bala sai manzo allah ce na yarda wannan sujjadar da umar ya zo ya iske shi sujjadar godiya ce yake ma ba a cikin sujjadar ne mala'ikan yi magana bayan ya gaya mai saƙon Allah saboda jin daɗi da farin ciki kuka aka ce duk madina sai da kowa ya ji kukan shi ya ta kuka manzo Allah ya zo ya ce ya aka ya ce to ai da shi manzo Allah yana hawan ya daina hawan shi shi ne yake kuka haka ce manzo Allah ya dinga lallashin shi yadda kasan ana diddiga dan jariri haka ya dinga abin ga har dai da karshe ya shiru sai manzo Allah ya ce musu iccen dabino ka zaba ko dai in dawo ci gaba da hawanka ko kuma Allah ya tayar da kai cikin dabinnan gidan aljanna sai ya ce a kai shi aljanna sannan ya shiru mun gane to kaga ice ya san daraja annabi sallallahu alaihi wasallam har ya zo yana kuka saboda manzon Allah ya daina hawarsa shi yasa shi annabi sallallahu alaihi wasallama in kaga mutum ya zabi annabi to bai san waye annabi ba dan manzon Allah a tarihinsa gaba daya bai cutar da kowa ba bai yi wani aibu wanda za ka ji ba san shi duk wanda zai zauna ya karanta tarihin manzan Allah ba wai karatu kawai a karatu ma a tadabbu wallah sai ya je kowaye ko makafircinsa sai ya je na san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wacce ya sanya malamai suke cewa a irin wannan lokaci da ake zagin manzan Allah Ana ma an yi ko ko ba ai ba alqur'ani biya ba mu labari ya ayyuhar rasul innaka majnun in shi aka gaya ma haka to kaga san an yi amma lokacin larabawa ban san waye manzon Allah ba amma daga baya da suka san shi ne ka ƙara jin an zagin ba ƙara ba abu sufiyan shi ne sarkin makka amma idan ka ga yabin da yi wa manzan allah lokacin da ya musulunta ba yana cikin bukari ya masa yabo mai kyau to kaga kalubalen da ke wuyan mai zo musulmai shi ne mu tashi makarantar da duniya waye manzan allah a aikace da kuma ta hanyar magana idan ka zo kai abin da yake ba daidai ba da sunan musulunci wanda manzan Allah ya zo da shi yanzu ka kana bata manzan Allah suna ko ba haka ba wanda zai je ya dauki bom ya shiga cikin mutane ya tada bom din nan bom ya tarwatse ya kashe shi ya kashe mutane shi bai san iyakan mutanen da ya kashe ba don shi zai fara mutuwa kuma a ce wannan abin addinin manzan Allah ya zo da shi yanzu wanda bai san tarihi ba bai san manzan Allah bai san musulunci ba sai ga wannan yayi wannan abu me zai dauka sai ce manzan Allah ya koya wannan abu kaga yanzu wa ya jawo manzan Allah wanda yi wannan aiki shi yasa waɗannan masu yan boko haram da makamantansu ta wa musulunci da suke kuma kaga ko zanen da aka yi a france ami zanen yake nunawa abinda zanen yake nunawa suna jingina wa manzan Allah terrorism ne kaga waya ja su waɗannan masu yin wannan abin su suka jawo su waɗancan arna sai suka ɗauka ai manzan Allah shi ya koya ma wannan abin kaga su suka jawo to amma idan mutum yayi abu mai kyau da sunan musulunci kuma ba za a ce ya koyi wannan abu manzan Allah to kaga wannan shine kalubalen da ke kan mu tashi mai abubuwa masu kyau sai wannan ya nuna cewa eh addinin mai zo da wannan manzan Allah ne ya koya mana amma idan muna abubuwan da basu dace ba sai a ce musulunci ya koya wannan abu manzan Allah ne ya koya yasa yanzu waɗansu abinda da suke kallon musulunci addini ne na terrorism addini ne na zubar da jini wallahi waɗansu ne suka ja mana waɗansu ne suka ja mana to wannan shi ne babban ƙalu kaga icce yana kokawa saboda ya rabu da manzan allah sallallahu alaihi wasallam to balle mutum shi ya sanya na gaya muku wannan ne ɗan ƙasa amerika da ya rubutu michael h hart har yau kwa yana nan da ransa ba yadda ba a yi ba ya canza wannan rankin ɗin da ya yi wala ya sai ya canza kuma ba musulmi ba ne ba musulmi ba ne Allah ya sa mu dace Allah ya sa mu fahimci waye manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to sai manzan Allah ya taka mambarinsa ya hau da ya taka matakala ta farko kala amin sai ce amin sun mara ya fa kala amin sai taka ta biyu ce amin sun mara nisa sai taka ta uku fa kala amin sai ce amin fa kalu ya rasu da layi sai suka ce ya manzan Allah sami ina ka ta ƙulu amin salasa marar mun ji ka kana cewa amin har sau ne faru kala sai ce lamma daraja ta ula da na taka matakala ta farko ja ali jibril mala'ika jibril ya zo fa kala sai ya ce shaqiya abdul adraka ramadan fansalaka minhu wa lam yughfar lahu shaqiya abdul tabewa ta tabbata akan mutumin da ramadan ya zo fansalaka ya ƙare walam da hu ba a masa gafara ba fa qultu amin sai ni kuma ce amin Sun qala sannan mala'ika ya ce shaƙiya abdun adraka walidayhi aw ahaduhuma falan yudkhilahu aljanna fa qultu amin taɗewa ko rashin cin nasara ko rashin arziki shine maganar shaƙiya shi yasa ɗan wuta ake ce mai shaƙi kaga ya fi kowa taɓewa da asara ya ce taɓewa rashin cin nasara su tabbata a kan mutunan da a da raka shi ya riski iyayensa guda biyu au ahadahuma ko ɗayan cikinsu falam kilafin jannata amma bai yi aikin da ya sami aljanna ta hannun iyayensa ba fakulta amin sai na ce amin sun makali sai ya ce shafiya abin zukirta inda huwa lam yusalli alaika fakulta amin taɓewa ta tabbata a kan mutunan da aka kira sunanka a wurinsa yana wurin walam yusalli alaika sai bai maka salati ba fakulta amin nan ma sai manzan Allah ya ce amin هذا من الأدلة على وجود الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حين يذكر wannan dalili ne wanda yake nuna wajibcin yi wa manzon Allah salati a lokacin da aka ji an faɗi sunansa mun gane wa fihi anna sa'ada tastajlibu bis salati ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam يكون an موحدا musalli سبحانه حق subhanahu متبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الاتباع sannan wannan hadisin yana nuna mana cewa yiwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama salati to shi ke jawo cin nasara a saada shi ke jawo cin nasara da sharaɗi idan mai salatin nan ya kaɗaita ubangiji yana da aƙida mabiyin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallama bi na gaskiya to salati yana jawo mutum ya dace da gidan aljanna salati yana kawo a kare mutum daga fada wutar jahannama wannan hadisin sahihi ne albani ya inganta shi a sahih adadin mufrad nashi قال البخاري حدثنا إبراهيم ابن موسى قال حدثنا إسماعيل ابن جعفر قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala man salla alayya wahidatan sallallahu alaihi asharan wanda ya mana salati daya wanda ya mana salati daya inji manzon Allah Allah zai mai salati goma قال البخاري حدثنا محمد ابن عبيد الله قال حدثنا ابن أبي هازم عن كثير يرويه عن الوليد ابن رباح عن أبي هريرة annan nabi sallallahu alaihi wasallama raqal minbar faqala amin amin amin qila lahu ya rasu ma kunta tasna'u hada faqala qala li jibril ragima anfu abdin adraka abawayhi au ahaduhuma lam yudkilahu lam yudkhilhu aljannata fa qultu amin sun qala ragima anfu abdin دخل عليه رمضان لم يغفر له فقلت آمن ثم قال رجم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يسل عليك فقلت آمن وانا حديث دقى أبو هريرة yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hau bari, sai yace amin amin amin uku sai aka ce ya rasulullah ya manzo Allah me yasa ka aikata haka ma kunta tasna'u hada me yasa ka aikata abin da ka aikata din ne mun gane a wata ruwa kunna ce mai suka yi ya rasulullahi ina minka al-yawma shay'an ma kunna nasma'u mun ji kai wani abu mutum jin kai irin sa ba shine sai ce malaika jibril ne ya zo mun sai yace ragima an fa abdin adraka abawaihi aw ahaduhuma lam yudkhilhu jannata qultu amin yace ina ma'anar ragima ahlul lugha suka ce ma'anahu zalla tabarwa mun gane wa khizyin duma su daya ma'ana Allah ya taɓar da kamar da ruwa ta baya ta nuna mana ko kuma Allah ya turmuza hancin wannan mutumin duk ma'ana ɗaya ce mutunan da ya riski iyayensa guda biyu bai shiga aljanna ba wannan yana mana falalar birnin walidaini da kuma ainihin ladashi sannan kuma birnin walidai shi ma sababin lidukurin janna yana daga cikin yana daga cikin sababin da suke sanya a shiga aljanna sannan ya ce ragima an fa'abdin da kada alaihi ramadan sai wanda ramadan ya shigo ba a yi masa gafara ba sannan na uku wanda aka ambaci manzan allah sallallahu alaihi wasallam bai mai salati ba mun gane bai mai salati ba to wannan shi ma allah ya turba da hancinsa kenan kaga wannan hadisin kamar wancan da aka duk wanda aka ji an faɗi sunan manzon Allah ya mai salati wannan hadisin sahihi ne قال البخاري حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد ابن عبد الرحمن مولى آل دلها قال سميت قريبا أبا رشدين عن ابن عباس عن جويرية بنت الحارس ابن أبي درار daga juwariya Binti haris ibn abi dirar ɗaya daga cin matan manza Allah sallallahu alaihi wasallam annan nabiyyi sallallahu alaihi a kharaja min indiya manzan Allah ya fito daga wurinta wa kana ismuha barra farko sunanta barra fa hawwala nabiyyi sallallahu alaihi ha ismaha fa ha juwariya manzan Allah ya canza mata suna ya maida mata juwariya fakaraja wakariha kariha an kula wa ismuha barra sai manzon Allah ya fita sai yana kyamar ya dawo ya shigo alhali tana nan da wannan suna na barra sun maraja ilaiha ba'adama ta'alan nahar wa hiya fi majlisaha to da ya fita din nan sai ya dawo bayan rana har ta daga bayan asuba lokacin da ya dawo inda take rana ta dago sosai da ya shigo wahiyafi fi ha tana nan a inda take zaune faƙala sai ya ce mata ma zinti fi ki wai ki har yanzu baki tashi ba kina nan inda kike sai ya ce mata daga da ƙuntu ba a daki arba a kalimatin a bayan ki na faɗi waɗansu kalmomi guda hudu salasin ƙafa uku lauwuzinar bi kalimatiki wazanat hunna ya ce amma da za a auna abinda na fada da abinda ce kike fada na za su rinjaye daki na shi bai himinci ɗaya ya gama ba Ya ci kuma ta fi awa biyu sau ne amma na shi ya fi ta dada. ya ce waɗannan kalmomi su ne su. subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi warda nafsihi wazinata arshihi wa midada au madada kalimatihi subhanallahi wa bihamdihi tsarki ya tabbata ga Allah da godiya gare shi adada kalqihi gwargwadon yawan halittarsa warida nafsihi gwargwadon yardarsa ta arshi gwargwadon nauyin al'arshinsa wa da kalimatihi gwargwadon yawan kalmominsa a wata ruwaya wa madada kalimatihi sai mu Allah sai na faɗi wannan kalmomin sun fi ta lada mun gane to kaga shi wannan hadisin baya cikin abin da malami ya bazi a kai da aka shigo waye ba su da alaƙa hadisi ne sahihi yana cikin musulmi قال البخاري قال محمد حدثنا علي قال حدثنا Bihi سفيان غير مرة قال حدثنا محمد ابن كريب ابن كريب عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عند جويرية ولم يقل عن جويرية إلا مرة yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kharaja min indi juwayriya ya fita daga wurin juwayriya walam yaqul bai ce ba an ta illa marratin bai ce daga juweriya ba illa marratin sai sau daya kawai قال البخاري حدثنا ابن سلام قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استئيزوا بالله من جهنم سيكون مثالي لقوتر جهنم ista'izu billahi min azabil qabri ku nemi tsari daga azabar kabari ista'izu billahi min fitnatil masihid dajjal ku nemi tsarin Allah daga fitintinin dujjal ista'izu billahi min fitnatil mahaya wal mamat ku nemi tsarin Allah daga fitintinu na rayuwa da kuma na mutuwa wanzu wannan wannan addu'a ce wadda ake yi a cikin tahiya musamman tahiya ta ƙarshe kaga waɗannan hadisan guda biyu su kan malamai suka ce ba su da alaƙa da babin da malam ya kulla sun shigo ne kawai suna magana akan askar ne in general wannan babi ya ƙare idan allah kai musati mai zuwa sai mu tashi a babi na gabansa insha allah ta'ala abinda muka faɗa ne zai allah shi ba mu da kuskuren mu allah shi muna afuwa shi ya fi mana baki da a kira sallah قال حدثنا محمد عن قريب عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عند جويرية ولم يقل عن جويرية إلا مرة ونغنشي wani bayani ne shi da shi imamul bukhari ya zo da shi yake gaya mana shi ne marwacin hadisin sufiyan sufiyan a shi ne malam bukhari ko eh a farkon isnadi hadisin sama ai hadisin sama ne a farkon hadisin sama waya malamin bukari eh to ba su fiyan ciki kala hadisina su fiyan to shi wannan su fiyan malamin aliyu kenan kun san idan aka ce eh, wannan mun yi bayanin musnad ko musnad wani a ce musnad ali ne ke nufi aka ce musnad ali na idan aka tattara hadisan ali wuri guda to waɗannan hadisan gaba da yana ce musu musnad ali haka na abdullahi dan abbas haka na wani in ka duba littafin musnad da imamu ahmad tsarin rubutun da aka ke to shi ne na ake ba mu labarin cewa sufiyanu ya ce an ibn abbas a sufiyanu ya ce kala muhammad haddasa na ko قال حدثنا به سفيان gaira wannan hadisin Sufiyanu ya gaya mana shi ba sau daya ba daga wa ƙala haddasa muhammad ibn kurebin an ibn abbas annan nabi sallallahu alaihi wasallam min juwariya ya gaya musu wannan hadisin ba sau ɗaya ba diga daga wa daga abdullahi ɗan abbas kinan musnad ne na abdullahi ɗan abbas amma walam yaqul an juwariya illa marratan amma bai ce mana wannan hadisin daga juwariya ba sai sau ɗaya kun gane. Yana shi ya juyo hadisin daga abdullahi dan abbas ya juyo daga juwariya amma duk ruwayar da ya dinga kaya ma almajiransa ruwayar abdullahi dan abbas ba inda ya ce juwariya ta roto hadisin sai wuri daya shi ne abin da ake gaya mai na wannan hadisin akwai ruwayar juwariya amma ruwaya ɗaya ce a lokacin da abdullahi dan abbas shi kuma yana da ruwayoyi da yawa wanda aka roto daga wurinsa akan wannan hadisin allahu alamu allah shi ne fi sani to idan allah kai musati mai zuwa za mu tashi in rajula alaman zalama addu'ar mutum ga wanda ya zalunce shi an zalunci mutum yana iya addu'a ko ko baya iya yi to shi ne inda za mu tashi karatu idan allah kai musati mai zuwa abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu ladai kurakuran mu Allah shi mana afuwa shi ya fi mana baki ɗaya Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata abubuwan da suke faruwa a ƙasar mu na kashe-kashe da satar mutane da fashi da makami muna roƙon Allah ta'ala ya kawo mana ƙarshen waɗannan fitintuni ya zaunar da ƙasar mu lafiya ya kare mu daga waɗannan bala'o'i na satar mutane da kashe-kashe da sauransu masu wannan ta'addanci allah muna roƙonka ka ɗauki mataki a kansu irin wanda ya dace da ta'addancin da suke yi ka kare mu daga sharrinsu da makircinsu abubuwan da suke faruwa a ƙasa na fitintuni muna roƙon allah su ta'ala ya kara al'ummar musulmi da musulunci baki ɗaya daga ta'addancin masu ta'addanci da makircin masu makirci Allah ka tsare musulmai ka musulunci a ƙasar nan da sauran ƙasashe na musulmai wa subhanaka allahumma wa bihamdika na shaidu Allah ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh